Ben, seguimos pois este noso programa así un pouquinho accidentado en cuanto a música, en cuanto a retransmisión deportiva e mm, continuamos esta segunda oriña mm, dando pues, información das cousas que nos chegan á redacción eh, entre elas estábamos lle falando antes me comentaba así por enriba mm, o feito de que o traductor automático do buscador confunde Galicia con Brasil e Portugal. E de, mm, outra puntualización, non se chama Facebook, chamase Facebook. <laughs> Bueno, moi bien, moi bien, Coido Julio. que xa rectifiquei, non? <laughs> <laughs> Pero o que pasa é que eu um, mm, fixábame tan só mm, en todas as letras, entonces repetía. Bueno, falan, falando do asunto do traductor automático. Os traductores automáticos do idioma sempre teñen problemas de conversión de frases ou palabras, pero o de Google vai moito máis aló traduce realidades xeográficas e políticas. Para o Servizo de Traducción Automática de Webs do buscador ao francés e ao inglés Galicia e Portugal ou Brasil. As institucións galegas son parte deses estados e o DOGA imprímese en Sao Paulo. Bueno, pois xa sabe, os estranxeiros que queiran aproximarse a Galicia a través do traductor automático de Google poden creer que somos unha provincia portuguesa ou brasileira. <laughs> Para a coñecida empresa de buscas, Narón ten o mellor espazo de interpretación de Portugal. Yodoga imprímese en Sao Paulo. A Axencia Galega de Industrias Culturais pertence ao Estado brasileiro e o Conselleiro de Cultura, Roberto Varela, pois agarda potenciar o papel da literatura portuguesa coa Semana Áurea de Novela Histórica. Cultura, por certo, tamén con, convocará os premios de cultura brasileira. Non o credes? Pois botadelle unha ollada visual ao traductor de Google e eh, seguro que vos, desengallades. Ben, voulles poñer outra peza de música, inmediatamente conectamos con Galicia, pois que temos que darlle a, a benvida ao noso colaborador eh, Xulio Simón de Galicia. Con esta peza de música pertencente ao sexto festival de, de música de Merza, parece un, un, un, unha convocatoria que se fixo en Galicia que nos acaba de chegar dende Galicia pois damos ya ben vida precisamente a, a Xulio Simón, o noso colaborador correspondente en est, hoxe en Lugo, non Xulio? Boas tardes Sí, hola, moi boas tardes Pois efectivamente en, en Lugo tamén con con música aquí ao lado, que supoño que, que vos chegarán a tamén os, os ecos, que, porque o Balbordo na rúa e, e a orquesta que temos aquí o Carón, pois, <laughs> supoño que tamén se deixará oír aí en Radio Cornellá. Eh, pero antes de nada, pois, permíteme pois, agradecervos a toda a Asociación Rosería de Castro, bueno, a, a ti, eh, tamén a Radio Cornellá por eh, poder estar eh, unha vez máis nesta nova andaina que comeza este ano ano, bueno, que comezou xa o sábado pasado, non? Hmm. Eh, neste pequeno anaco de, de Galicia e en, en, en Cataluña, non? Sí, sí. Bueno, facoche a presentación dunha nova colaboradora, eh, a segunda da bordo, por así decirlo, a periodista María Rollo, que aínda que de momento estoulle dando unhas pequenas clases de galego, pero por, pronto, pronto aprenderá. Pouco a pouco voy. A periodista extraordinaria que temos aquí como colaboradora, pois a partir de hoxe. María pois, Rollo. Pois un saúdo eh, seguro que, que enseguida aprende tendo un pouco de interese. Ainda que, bueno, hai xente como <laughs> eh, o concelleiro de Negreira da, da Coruña, pois que sigue coa teima de, en contra da nosa lingua e, e fai ora por centro da, da súa campaña de novo o tema da, do L, non? Sí. Pero, bueno, esa xente que ou é incapaz de, de aprender a lingua ou que ten eh, ten eh, esa ese sentimento de que o galego é unha lingua ainda inferior e tal, sí, sí. esos nunca chegarán a aprendela, pero, sí, pero foi, cap de... foi capaz de convencer ao noso mm, presidente de que ao mellor pois é eh, posible a, aproveitar o topónimo bilingüe para, para como opción de, de... Sí, sí, sí, porque de ver iso que se que se o Partido Popular gañaba na na Coruña, pois que se estudaría o, o caso, non? Sí, pero ten que pasar as, a, as Cámara e o Parlamento e todo, non sei, non sei. se eh, bueno, outro día sei que hai bastantes eh, diputados incluso do PP que non están polo, polo labor. É increíble que coa cantidade de problemas que, que, que hai, non coa crise, co, eh, que, outros problemas que pode haber na cidade da Coruña, é que o centro da súa campaña pois que sexa, sexa, sexa ese, non? <laughs> hai que facer unha catarsis, non, <laughs> Xulio? bueno, uh, que saibas que xa estamos en internet mm, dende hai tempo, pero que agora coa incorporación precisamente de, de María xa estamos no Facebook. É dicir que eh, sempre en Galicia eh, podense poñer como amigos e como, como, como correspondentes e como charladores directos co, nosco desde, desde Facebook. Pois, bueno, tereme que poñer tamén o día porque voume quedando quedando atrás, non? <laughs> <laughs> eh, eh, bueno, hai que poñerse, poñerse o día. Bueno, mm, Que pues, pois- estamos eh, eh, pues, impacientes por saber non solamente o tempo que seguro que mm, bueno, agora xa estará mainando un pouquiño, non? bueno, eh, tivemos eh, unos días aí de temporal, vento do sur eh, con moita choiva, pero podo dicirche que ahora mesmo aquí en, en Lugo o ceo está despexado, eh, fai calor, unha temperatura que non debe andar moi lonxe dos, dos 20 graus, e, eh, e polo que me din, incluso polas noites, unha vez que marcha o sol, pois que dá gusto andar pola rúa, non? Eh, entón, pois creo que vai ser un bo remate para para as festas do, do San Froilán, porque mañá é o domingo das, das mozas. Das mozas sí. eh, bueno, van ser eh, moitísimos os autobuses, xa que o, o día que o día do en que toda a zona rural da provincia, bueno, de fora da provincia, pois se achegan a, a Lugo para, entre outras cousas, pois para degustar o, o, o polvo de, de San Froilán, non? Exactamente, ese pulpo que, que tanto que se agradece precisamente na zona do interior, porque sempre din que, que na, tanto Lugo como Carballiño eh, son dos... Mm, bueno, é que as pulpeiras son do Carballiño, non? <laughs> eh, outro día ina, tiña unha entrevista con, con Luis Tosar, sí. non me lembro ahora o actor aquí de, de Cospeito, eh, bueno, que tamén eh, eh sigue sendo fiel, fiel a, a súa terra eh, a hora de sentar na mesa, non? Porque el decía que eh, el prefire antes que, que a, a, co, a cociña moderna e tal, pois prefire o, o, o polvo de San Froilán ou ben unha, unha rica tortilla de, de cacheiras, non? Prefire eso a cociña innovadora, non? Uh -huh. Eh, eh, bueno, de todas maneiras xa non é o que era que o, o as pulpeiras aquelas que se poñían no campo da feira eh, que era onde está agora a estación de autobuses, e eh, que Cunqueiro pois decía que eran como meigas que estaban preparando as súas apócemas, non? Sí, sí. Eh, porque, bueno, agora xa son casetas todas prefabricadas, eh, son xa restaurantes, non ten que ver nada co, co, co de antano, non? Uh -huh. Bueno, pero que eh, sigue sendo un gran festor a pesar da crisis, non? Pois eh, eu a verdade é que cheguei ahora mismo e non tive nin tempo de ver o, o programa. Sei que maña é o día do traxe regional, que creo que coincide sempre co Domingo das Mozas, e que o Luz, pois, eh, creo que actúa Sabina, ainda que non sei eh, falábase de que se ia cancelar algunha das actuacións por mor de unha caída que tivera. Ao final non sei se, se vai actuar mañá ou non, pero penso que sí, non? Bueno, eh, eh, eh, eh que outras novidades eh, atopaches aquí concretamente? Bueno, na, pois na, estes días hai unha na prensa eh, o tema de, da Real Academia Galega, que as, as contas do Estado só van destinar 200.000 euros á Real Academia Galega, e hai que ter en conta que vai percibir 900.000 euros menos que as institucións vascas e 700.000 menos que a, que a catalana, non? Carai. Entón, eso, eh, bueno, por un lado que eu non entendo moi ben que facían ata agora os, eh, os nosos políticos, tanto no Senado como no Congreso, que fosen da, da color política que fose, non? Que non, como é que non, non se deron conta de, desto, non? E non fixeron algo, algún esforzo por, pola academia. Eh, estes días algúns dos uh, académicos que, bueno, que saían así na prensa, pois din que eso que, que reflite un pouco o pouco peso político que Galicia ten, ten no Estado, non? Uh -huh. Eso é o que decía pois eh, Freixanes, por exemplo, que Eh, que outras institucións, a vasca e a catalana, pois que teñen moi dispoñen de moitísimos máis fondos, o cal lle permite, pois, eh, por exemplo, pois eh, adquirir a veces eh, documentación histórica non que, que debería estar no seu arquivo e que ao final acaba sempre en, en mans privadas por non ter fondos non? Vaya, vaya. Eh, E, bueno, eu creo que isto de o pouco peso político de, de Galicia que se deixa ver tamén no, no tema este do, do decreto do, do carbón, non? Mm. Que, que, bueno, segundo gas natural xa advirte de que o decreto do carbón que vai expulsar do mercado as, as centrais as centrais galegas, non? Xa que tanto as Pontes como o Meirama pois estaban adaptadas para empregar carbón de fora, sí. menos contaminante, non? E agora, o, pois, o, o dar apoio ao carbón nacional, pois din que eh, as, eh, as plantillas de traballadores, que, bueno, nas pontes son, creo que 500, eh, en Meirama, pois, creo que eh, hai unhas unha, ten unha plantilla directa de 140 persoas, pero eh, ao final xeneran ocupación para unhas unhas 900, non? Mm, exactamente. Eh, entonces os os os Mm, os, os conductores seguro que terán que mudar de, de traballo ou polo menos ir a buscar o carbón a outro sitio, non? Sí, efectivamente. Bueno, estes días nas pontes tanto o Concello como asociacións veciñais, empresariais e tamén, como diste, os, os transportistas, pois eh, fixeron un chamamento á cidadanía para para manifestarse, non? Houve, uh -huh. creo que foi o o, o, sei o xoves ou venres unha, unha manifestación e, e bueno, a xente pois eh, está a verdade que é bastante enfadada porque para apoiar a uns pois eh, eh, pisotean a outros, non? Claro, claro. De todas maneiras, o, o PSDG outro día decía que era eh, sorprendente que se reclamen agora cambios no decreto do carbón cando hai máis de un ano que se están tramitando eh, esto, este tema no, no Congreso e a Xunta non presentou en todo este tempo ninguna, ninguna alegación non? por eso presentaba a súa extrañeza de que agora eh, deixaron pasar o, o tempo e agora cando xa non ten remedio pois é cando se acordan de, E, e, bueno, e isto mismo eh, o pouco peso, de, o sea, decir, estamos aislados geográficamente aquí, pero tamén eh, políticamente, non? Sí, porque sí. tamén hai decepción da Xunta porque o, o Xacobeo eh, vaise pechar, parece ser en Asturias e non en, en Galicia. En, e non en Galicia. Bueno, non? vaya por Dios. Eh, bueno, Julio, mm, eh, sabes que, non sei se xa sabes comentar antes de que temos... temos un día deportivo, non? Eso o deporte é o que manda. Entonces... Bueno, pois, pues, Dime, din, no, dinos, digo que o, o próximo día pois eh, eh, continuaremos vale. eh, con, con eh, outras cousas que pode haber por aí. Moi ben, vale. comentaremos moitísimas cousas máis que ven nesta nova endaina teremos moitas axudas eh, interesantes, tanto técnicas como tecnolóxicas e a máis eh, eh, con personal moi axeitado, como o, o te acabo de decir fai un momentiño de, de María Arroyo. Mando unha aperta grandiosa e que pases un día de unha festa extraordinaria. Moi ben, pois até o próximo sábado, e eh? creo que pronto nos, nos veremos por aí, porque Muy seguramente que, que terei que facer unha visita por aí. Pois eh, agardaremos, te, mm, ben, Eh, saudaremos. Te. Un saúdo a todos os ointes. Un, un saúdo, ben. Perdón. Ahora entonces pasamos concretamente a, a información mm, dende o campo de Cornellá. Mm, boas tardes, buenas tardes outra vez.